aipatzen nuke internetak sortzen duen energia hori edo energia galtzen edo galarazten duen internet gune hori. Baita zer nahi, eh? gune hortan. Interneten atseman bitxikeriak aipatuko ditugu beraz gaurko emankizunean hasteko. Badira, egun batzu, la, ah, ez da besteik atsemaiten interneten. Lehenik sare sozialekin hasteko, Instagramekin. Hori da argazkiak partekatzeko baliatzen den sare soziala, hola eh? jaren dugu. Eta kontu bat badu eriotzak. Simpleki, eh, bai. Uri da interneten magia, Jesu Kristok ere badu Twitter. Eta hile erran, oartzen gira aski pertsona iringarriak direla. Bai eriotza, baita Jesu Kristo ere. Eriotzaren kason osoki beltzez eta animaleko sega batekin eskuan agertzen da bakantzetan, ondartzan, izozkia jaten, edota neska batekin esku esku bere lana beti gogoan, eh? jendearen bila dela eriotza. Eriotza justuki aipatzen baitugu zelanda berrian aldiz adineko pertsona batzuek, haiek, berek, uh, haien eriotzaren urbiltzea ongi prestatzen dute. Eta ez da kolore beltza nagusi hemen. Lotoak egin ordez, kofin klubean sartu dira batzu. Eta haien hilkutsa eraikitzen eta prestatzen dute. Horre, simpleki, eh? Klub hortako kideak astero elkartzen dira, biskotsak jateko, dutea edateko, eta ondotik lan serioetan aritzeko, haien eh, aurkezpen bideoan erraiten duten bezala haien gorpua hartuko duen hilkutsa prestatzen dute, eraikitzen eta tindatzen nahi duten bezala. Helburua haien azken egoitza pertsonifikatzea eta eriotza zorionarekin prestatzea eta sustut inguraturik behar bidea hartzen ari diren pertsonekin positibismoaren inguruan. Jadanik hamar bat dira olako klubak zelanda berrian eta dirua bada ere gibelean, eh, pentsa, ekonomiak egin, eta zure erosketa egunean, hilkutsa eder eta alergera bat ikus dezaten zure urbilekoek, zergatik ez, eh? You ala giroan eh? aurkezpen bideoan, kantuz, dantzaz, dantzan, eh, eta hilkutsak ere ikitzen, eta tindatzen, eta biskotsak jaten agertzen dira. Besteraz, pertsona sientxibleen eh, web gune gutxi, bitxia ere aurkitu dut egun, uh, ni bezala mazizte eta txakurrak hainitz maite balin maituzu eta bereziki filmetan ez duzie suportatzen sakur bat hiltzen delarik. La xai hortako ere, ebe bai, web gure bat bada. Daz deitzen da. Sakura hiltzen ote da aliteke. Eh? Itzultzen Serie batzu, ala filmeetan, sakur bat hiltzen bada, idatzia da webgune hortan komentario batekin. Adibidez, Star Wars zazpigaren episodioan sakur bat hiltzen da, emana da, bai edo ez, yes or no, eh, inglesez baita, eta komentarioan idatzia da, e, bai, jendea initz, hiltzen da filme honetan azkenean. Eta gune hortan beste galdera garrantzitsua initz badira eta erantzunak sustut. Buraso bat hiltzen ote da. Aur bat sugeak ikusten ote dira norbaitek goiti botatzen du alabeste. Hor baita internet informazio garrantzitsuak biltzen dituen mundu mires Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster gurekin izango dugu eneko bide gain, zazpiak bat ala zazpi kronikaren zat, dola bi haste uh, Euskal be, Herriko Bertxolari txapelketan nagusiak nola zazpi probintziak elkartzen zituen aipatu genuen, aldiuntan kutsabank aipatuko dugu, uh, be, justuki lapurdin zituen bi egoitzak etxi berri ditu elarik, hortaz hariko gira benalenik, kantuaren ordua eta erran bezala astertero asterte guziz bezala, ostiraleko kantoa entzuten dugu goiz behiren zat, eh, entzule talde batek sortzen duen kantua da, ostiralero aldatzen dena, eta joen ostiralean, maialen arzailusek sortu zuen, suberuan txapelketa. dira aritu zere, ari asko dituena. Itza inork izan dezaken, maliorik handiena. Sare gabeko da, denok Euskal Herria herririk herrit zeharkatzen nagatik inoiz amaitzen ez dena bai gorri zuen abila puntu pasatu zuen segura leitzako lurrak bizi berritu eta zailan bastida eta azkenik iruneko abentura ta bederatzigarren saioan siberuara denontzat izan dadila, sekulan inantzia. Zuberoan txapelketa, bertxolari txapelketa nagusian ere parte hartzen duen maialen ahzaliusek beraz proposatzen zaukun. Kantu sorkuntza hau mire esker zuri! Der bist du putz, Eta zonbait minuturen buruan gurekin izango da eneko bide gain, baina lehenik e, mankizun astapeneko informazio inutilen hundutik, e, lagango dugu gauza garrantzitsua guak, xerio Zara, ez zen duzie, jantzi marka, pentsatzen dut, Sara Uri dutez, beha bebin, eh, beha berrituan gehitu, magasinen eh, erdi hortan, Bangladesh, Bengladesh, in China, meidin Turkis, uh, eh, Turkia, hori uh, idatzi da, idatzi da etiketetan, funtsian gaur egun produktu gehienetan bezala. Eta betiko galdera, ze presiotan. Ah, merke, erantzulen duzu entzule argienek, biztan dena. Eta er, urririk, ok, ekoiztutako ere sustut. Jadanik ikusia izan den bezala, Zara, jantzi markan ere gertatu da, jantziari lotu etiketan, SOS deialdi bat irakurtzen ahaltzen. Ez naiz pagatua izan. Etika, hori da hemen, eh, jokoan, eh, ez naiz pagatua izan, jantzi horren eh, i, egiteko, idatzia delarik jantzi batean, be, zer preziotan prestotegira olako baten erosteko. Modan den jantzi bat, erosteko prestote naiz, merkedelako, jakinik nola ekoiztua izan den, ze preziotan, umanoki, Turkian egina izan den jantzi hori pagatua esten pertsona batek ekoitzi baldin badu. 2008an, gaia berriz agertu zen, iritzi publikoaren baitan, itzuli batzu egin, eta pixka bat antzi zen, 2008an, Rena Plaza deitu lantegian, Bangladesen istripulari bat gertatu baitzen, eta bertako mila eunta hogeita ma bost langile iltzilen eta bimila eta bosteun zauritu. Eta informazio labur bat, jakin ezazien, ahanzpenaren eskubidea zuen esku Googleek dena badakit ez du deusa ahanzten, baina iduriz tresna bat bada horren txegurtatzeko, knil delakoak informatika eta askatasunen komisio frantsesak ahanzpenaren eskubidea baitugu denek zerbait ahalbidetzen du eta olako eh, emendatze bat ekstanzion delakoa zuen eh, bilatzailean gehitzen ahalduzue uh, eh, formulario bat ere bada betetzekoa, uh, nahi baduzue zuen izan izena antzia izan dadin, zuen eskubidea baita, eh, hori 2008 urteaz geroz Europako Justizia Korteak erabaki zuenetik, sekatuz pixka bat fite atsemango duzue, informazioa bederen eh, partekatu hemen, itzetaputzen. Mm Eta gaur, eh, zazpiak bat ala zazpi galderazko ikura, joan hastean edo dola bi haste, bertso eta eh, be, zazpi provintzien bateratze hori aipatu ginoen, hemen uh, gehiago aipatuko dugu berriz ere, gurekin eneko bidegain, agatxalde hona. Agatxalde hona. Uh, banku baten bidez, pentsa. Kutsabank aipatuko dugu, aktualitatean eh, baita, Euskal Bankua, e, eh, joela, dola zonbait aste, adirazi baitzuen e, bere Ipar Euskal Herriko Bankuak esten zituela, eta funtsian, erraiten dugu Frantses frantxez lugaldean zituenak, zenta hortan sartzen zituen, beraz, baiona, Endaia, Paue eta Bordaleko, beraz, egoitzak, eta e, horrek, beraz, eneko zuri zer zerbait inspiratu zaitu, 2005-tean e, eh, Ipar Euskal Herrian sartu zen e, banku horren eh, gaiaz? E, bai, kutsa, kutsa bank e, Ipar izan den banku bakarra da egualdeko bankuetan bankuen artean eta, bueno, askia dirazgarria da, e, orduan, orduan, muga administratibo horrek zenbateko pisua duen Euskal Herriko e, bankuetan ere. Euskal Herriko bankuak, kutsa e, eh, lehen kutsazena, e, eh, edo laboral e, kutsa, mandezagun. E, banku horiek, bankuak dira, eta e, haientzat, e, Ipar Euskal Herria eta e, atzerria. Uh-huh. Oda sortzen ditu eguneroko bizian, e, bai, en partikularen zat, eta bai eh, enpresentzat e, buru hauste frango. Orain, e, eh, kutsabankek e, etxiko ditu, endaian eta bai dituen e, bulegoak, eta e, aitzakia hori erabili dut, apiskat ah, bankuen e, egoera aipatzeko. Mm. Azkenean, uh, eh, aztapeneko proiektua ala ere ongi da horretaraztea, uh, bon, banku bat da eta banku horrek pentsatzen aldugu, uh, eh, kutsa bank izanki, euskal bankua izanki, pentsatzen altzuela, ipar euskal herrian ziren euskaldunak bere ganatzea, eta bainan gibelean etzen horako proiektu uh, nazional bat, errango dugu, euskal herriaren eraikuntzaren baitan sartzen zena. Bueno, Kutsabank eh, eh zituen eh, zerbitzuak eh, biziki mugatuak ziren, ez da eh, konparatzerik eh, behitze dozein eh, bankuk ematen dituztenekin, eh, kontuko jente normal bat ukaiteko aukera, eh, anitzez komplikatuagoa zen, eh, txartela eta eta Kutsabank eh, ematen zuen aukera kreditu batzuk, mailegu batzu egiteko, eta enpresa batzuk ere e, kondu batzuk eukaiteko, baina ez da eguneroko eguneroko kondu gisa biziki e, erosoa edo era belgarria izan, orduan kutxa apustua e, bertze banku batzuen funtzionamendura hiltzeko, e, ezin da izan zenik. E, gero, e, eh, ala ere, naiz eta e, eh, kutsabankek eman aukera ipajaldean e, kondu batzuk idekitzeko, horrek ez duken zen, e, kondu hoiek legez eta administratiboki frantziako kondu batzuk direla eta ez dutela e, kondu gisa balio e, ego honik e, onik e, momentu batez kutsabanken e, eh, kreditua egitean, e, ez, da posible kondurik funtzionatzea egoaldeko egoaldean eta ipajaldean. Bi kondu behar dira sortu. Lertzen, eh, mhm. ez dago kondu, Euskal Herriko kondurik e, legez, edo Espainiako kondu da, edo Frantziako kontu bat da. Orduan, e, bon, ala ere, bazen zerbait, zubi batzuk baziren, e, egoaldeko kutsabanken eta ipajaldekoaren artean, bertzeak eh, bertze, bon, egisagoa eh, azerako dikonduen artean transferentziak egitea, bon, hori kenduta, be, orain dik eh, mm, berezketa ondiago gelditzen da, e, Euskal Herriaren bi alde horietan. Bai, gainera, uste dut, eman dezaun, hemen bai honan ideki bani manu kutsabanken kontu bat, nire kartarekin, ba ez dakit, donostian, fresako kango nituela ala ere ez, etzun, bai, frantxez banku bat gelditzen zen. Bai. Hmm. Eta hori, e, azkenean e, hori da gertzen egunerokoan e, ere, ba, administrazioa hor da, mugak emaiten dituenak, posible izango hote egitea zinez eh, zerbait bateratua eta administrazio problematika horien gainetik pasatzen dena, posible da hori do zinez osoki eh, legeak dena mozten du. Bon, hor, nik uste dut interes gajia bankuetan eh, lanean ari diren eh, eta arduradunei galdetzea, ze posibilitate eta ze mugadiren. E, bankuak asteko begiratzen baldin bada, banku eh, kondu guztiek badute iban zenbaki bat, eta iban zenbaki horren lehenbiziko letrak estatuaren eh indarren dagoen estatu baten eh lehenbizikoak dira, ez? Mm Eh zu baduzu eh banku batean kondua du, kondua baldin baduzu, hor zure iban zenbakia hasena FEG-rekin eta aldiz baldin baduzu lipuzkoako banku batean zure iban zenbakia hasten da ES eh letrekin. Beraz horrek erakusten du e, bankuak e, e estatu eh indagean diren estatuen eh, araberakoak arabera koak direla. Doan hortan ez dakit ze posibilitate den sortzeko eh, banku mm. estatuz gaindiko banku bat Euskal Estatuaren izango litzateke, nazioartean aitortzarik ez duen estatu bateko bankua, ez? Ojai. Hori dako eh, aski komplikatua. Mm. Eta justuki berrizkutsa bankera itzultzeko, Euskal Banku bat dela erraiten dugu, baina bere komunikazioa, baina adibidez, ez etzuen Euskaraz egiten, ez? hori da, e, bere lapurdiko e, bezeroai gutunak igortzen zizkienean, frantsesez igortzen zizkien, eta bakite jendeak esatu izan dela, eta kexa hoien erantzuna izan da, aguk ah, ez dugu politika gisa e, zerrian, kakotxen artean, e, diren bezeroei e, euskaraz idaztea. Mm -hmm. hori asumitzen dute. Gamer da kutsabank e, fusio, ba, fusio bat izan zela, eh, duela zenbait urte, lehen bazen Gipuzkoako kutsa, Bizkaia nire bazen berea, araba ere, eta horiek eh, bat egin zutenean eh, hizkuntza politika eta zenbait gauza aldatu ziren, eh? E, txajerat, mm. txajerat. Mm. Ordon gaur egun ba ezagite lapurdin lan egiten baduzu eta Gipuzkoan bizi balin bazira behartua bi kontu eta bi banka banko etxe desberdinetan ukaitea. Bai, hori da, e, hori edo, Gipuzkoan lan egin eta lapurdin bizi, egan nahi baita, bon, nik eh, Gipuzkoan lan egiten dut eta lapurdin bizi nahi zaiz, orduan, solata unkitzeko behar dut kondu bat ukan e, Gipuzkoan eta, e, eta eguneroko gastuak e, pagatzeko, argia, e, etxea eta hori guztia behar dut beste kondu bat ukan e, lapurdin den mako batean, orduan, horrek zer nahi du, gastuak e, badirila bankuko, e, gastuak e, nik beti behar, bait, behar baitut kondu batetik bertze kondurat e, mugitu e, dirgu hori eta hori e, azkenean e, transferentzia dira e, e, eta horrek gastuak e, eskatzen ditu beraz penalizatuak dira euskal herri gisa e, bizi girenak jana dut e, muga administratibo hori esistitzen ez balitz bezala e, bizi girenek e, pairatzen ba, ba dugu e, eguneroko bizian e, traba hori, e, traba, ekonomikoa da batetik, baina bertzefik e, dira ere traba administratiboak, ze zure helbide ofiziala izan ez batean, gero, ba, zuek, beste behin ere mintzatu ginen, nola nortasuna giriaren duten, mm. eta hainbat gauza, bon, hor, sortzen dira, trabak, ez dira ezin gaindituzko trabak, baina sortzen dituzte buru hausteak bertze gizan ez, ditugunak. Mhm. Eta bankoak eh, berdin bukatzeko, eh? baina eh, garai batez, eh, kanpaina bat ere egin zen, uste dute, ez dut sobera goguan, baina txekeak ere euskaraz egiteko, eta posible zen, banku batzuak ere txekeak berak euskaraz banatzen zituzten, gaur egun, badakizuzuk nola funtzionatzen duen, badire nola banku batzu, ba ez egite, frantxez bankuetan adibidez, hori ahalbidetzen dutenak? dakit zertan galditu den kanpaina hori, badakit denboran kanpaina aski eh, indartsua izan zela eta lorpen batzuk ere izan zirela. Bon, gertatzen dena da, e, eh, irutzen zait gaur egun txekeak, e, eh, eskaz bai. harkituak e, eta gaindituak direla, e, ordaintzeko sistema anitzez erosoagoak badirelako, ez? Berezteki bankuko txartelarekin, gainera gaur internet ez gauza denitz erosten da. Orduan e, txekierak erabiltzen ino, erabiltzen ote dira. Orduan e, iruditzen zait gibelerat egin dela, joan txekeak euskaraz zakit, bat diren eskaera egin behar den, edo behiz egin behar den kampaina bat, edo bakoitzak eberak egin behar duen eskaera, baina e, bon, iraganean gelditu den tresna bat da, pentsatzen jende bat dela jendea txeke garekin oko dintzen duena oraino, baina iruzen zaite karai batez, baina ez gutiago. Egia, moda zaharreko afera bat da hori, eh, Bo, orain garai berrietan beraz dira ere bankuak. Pentsa orain telefonarekin ere pagatzen alda. Uh, eh, Behuntza, eneko bide gain eh, gurekin atxalde untan, mil esker. Eta laster hitzetaputze mankizunean gure gomita Mikel izango da Konfederazion Peizan Sindikatuak gaur eta bihar biler herrian eh, bihar noan antolatzen du uh, bilera bat, kolokio bat egazti gripearen uh, be, krisiaren ondotik zer galdera desberdinainitz eta gian erantzun batzu ere proposatu nahi dituzte filialari, hortaz harituko gira beraz gure gomitarekin laster. Bostak eterdi mementu zeuskali Euskal Iratietan berriak, zurekin bernaletar gaina. Atxaldeon, bai joan den maiatzean eh, labo APSP formakuntza gizarteratze eta elbahituen eh, laguntzarako elkartea langerian agertu zen, hilabete saririk gabe langileak, gaur egun elkarteak, likidazio judiziarioa jasandu, behoita mar eh, postu eta ekoita emezorzi langile kanporatuak izan dira, departamenduaren gibelerat egitea salatzen dute langilek, eta bai honan gelu eta miarritzen egiten zuten lana ondorioz karikako eziketan gutitua izanen dela diote. Askatasuna preso politikoentzat idatzi banderola aitzinean emana, Kataluniako berreun hauzapez Bruselan Europako batzordearen aitzinean plantatu dira egun, hautetxiak Belgikaraino joan dira Kataluniako egoeraren berri emaiteko independentzia zergatik nahi duten preso diren gobernuko kideak libratzea galdeiteko, ekitaldi horrek ikusmina handia sortu du, sei behoita amar bat kasetari gindira horren segitzerat, bihar greba eta mobilizazioa eguna izanen da Katalunia guzian. Martxoan, Iruñan manifestaldi batean ahastatu hiru egenteriak gazteak libratu dituzte atxalde juntan, polizarekin izan ziren pataskak manifestaldia bururatzean eta hor ziren geldituak izan, hauzitegi nazionaleko judeak onartu du horien libro ustea baldintzapean berantago ukanen dute hauzia. Transizio ekologikoaren eta klima nahasketaren kontra egiteko finantzamendu proposamen bat eginen dute bihar biadituek baionan, bizi elkartea gomitatu ditu Jean Juzel, klimatologoa eta Pierre Larruturu, ingeniari agronomoa, aratzeko zorzionetan baionako lan burtsan eginen dute beren hitzaldia. utzi Utsumandokan aste runtan Charles Bidegen behere harta guniarekin jinen zaiku. Gazte deboran, joeten ginen mila treinez. Hala, joan gabe, bazen, geltoki bat behere akta deitzen dena. Pintxo edo Gerardo Mungiak punk musikatik pastoal zale izatialako jauzia aipatuko deiku. Nik konsideratzen dut pastoala Siberuan mantendua, agian, sortua baino gehiago, baina Euskal Herriko antzerkia da. Gotzon barandiagan eta Euskal kantagintza oain kantoia. Martin Larralde pluma baineko premua zen bera, eta baina aitaketzuen etzuen nahi bera izaterik premua, orduan segada bat egin zioten familia artekoek konplot bat. Arratze gabe Jusef Karikaber Etxebarnen erantz zaharrak. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Iso! Iso! Iso! Ostegunean iso emankizunean, Siberuko proiekturik handinaikoena gomita okaren dugu. jazz, post-rock eta kantu erikoia dituen oianeko zuhainetan diskoa aurkeztuko digu oian olia jinezek. Iso emankizunean, ostegunean, arratseko bederatzitan. Iso. Tabakorik gabeko hilabetia iragaiten ari da Frantzia mailan azaro untan, hainbat ekintza eta ekimen antolatuak dira ipar euskal ere bai tabako kontsumoaren ondorioak aipagai besteak beste aste azken untako goiz begin klegalakaga psikologoarekin. Itzetaput, itzetaput, itzeta putz, itzeta, itzeta, putz, itzeta itzeta, itzeta, Prentxan gehi nagusiak ordu honetan eh, martxoan irunian atxilototako iru errenteriarrak eh, libre utzi dituztela hau da berrian titulu nagusi, horrein txetan bernadetek eh, zion bezala, uh, gazteak beraz libre, Espainiako Ostigi Nazionaleko Carmen Lamela epaileak baldintzapean libre utzi ditu, uh, martxoan atxilotu iru gazte errenteriarrak uh, presondegian ziren orain arte, iruñeko manifestazio baten ondotik, batetik sortutako istiluen arira. Beste gaietan ala ere, bon ber, azpimarratzeko ala ere berriaren webgunea pixka bat aldatu dela, orain arte beti Katalunia baitzen gai nagusi bloke oso bat eraz lehen gaietan, orain bigarren planora pasadute. Segitan aipatuko duguna ala ere. Aurten ere, Beste gai bat, Pepek alderdiak ez du parte hartuko memoriaren egunean, hau da beste titulu bat, askotariko indarkerien biktimak komenduko ditu, Eusko Lege ostiralean eta PP eskuineko alderdiak azken urteetan egin bezala ez du ekitaldian parte hartuko. Eta bestalde, esako urtegia ere aipagai, Nafarroan den urtegia, esako lanak gelditzeko eskatu du Nafarroko gobernuko talde batek, presaren segurtasunak, ziur gabetasun haundiak dituela azpimaratu du Nafarroako gobernuak sortutako sailarteko taldeak eta gobernuari gomendatu dio obrak geldiarazteko eskatzea segurtasunari lotutako gaiak argitu arte. Bye. Katalunia erran bezala bigarren gai gisa edo bigarren planoan berrian orain estatu kolpe baten bidez gargu gabetu gaituzte hau da titulua zerrenda bakarren alde egindu generalitateko buruak Katalunia radiori eskainitako elkarrizketan irudian agertzen dira beraz elkarrizketa egiten koalizioak aurkesteko EPA bukatuko den egunean Kataluniako berreundik gora hausapesek eh, uh, elkarretara aipatzea egingo dute edo egin dute bostetan Bruselan gobernuko kiden aurkako jazarpena salatzeko. Bi mobilizazio nagusi izango dira biharko greba egunean hau da beste titulua Kataluniaz bestalde berrian argian ere Puig de Bonten itzak agertzen dira eta bera ere uh, Katalunia radiori eman elkarrizketan Espainia politikariak torturatzeagatik zigortutako estatua da. Urriaren hogeita zazpian independentzia aldarrikatu zuen Kataluniako parlamentuak egun berean Espainiako konstituzioaren euntabroita mabos garen artikulua aplikatu zieten autonomia Madrildik gidatzeko asmoz horretarazten duen bezala argiak. Beste gaietan argian, ekonomia eraldatzailea bizitza erdigunean jartzen duen ekonomiaren topagune izango da errenteria. Zaroaren emezortzian, ekonomia solidario eta eraldatzaileak zita garrantzitsua du errenterian, bosgarren azoka antolatzen baitute. Eta beste titulua, hogeita sei emakume ilik aurkitu dituzte Mediterraneo itxasuan. Mediterraneoko sarraskiak ez du etenik, hogeita sei emakume nigeriaren gorpuak agertu baitira itsasoan igandean. Uh, eh, Antsa edabide italiarrak uh, ikerketa ofizialak ez du baztertu homizidioa izaitea eta bi trafikatzaile atxilotu dituzte hilketa leporatuta emazten gorpuek bortxak eta zantzuak izan ditzaketela adirazidu prokuradoreak. Argian, haipa gai jamizana. Kaseta puntu eusen bestalde estatu frantseseko zenbait kartzeletarat ez usteko bisitak egin dituzte diputatuek. Estatu frantseseko geita amak preson egitarat ez usteko bisitak egin dituzte frantses biltzarriko diputatuek errealitatea urbiletik ezagutu eta aterabideak atseman nahi dituzte ekimenaren bidez benzan bru diputatuak baionako preson egia bisitatu du azaroaren seian. Kaseta puntu eusen bestalde Kataluniaren aldeko manifestazioa antolatu du EH Baik, hori azaroaren oge eh, Kataluniarekin bat demokrazia eta autodeterminazioa lemapean, bai honan, eh, jamezala, azaroaren emezortzian manifa. Eta berotzen da Pirinuetako oianetan eh, hau da titulua media bazken gaur eta bihar eh, Pirinuen eh, beategiak eta sustut be, aldaketa klimatikoari interesatzen den beategiak bigarren kolokio bat antolatzen du aldaketa klimatiko eta uh, mendi zonen tan bereziki interesatzen da eta mi Miagitzen da hau mediabazken xehetasunaak eta pesta giro bat lu hau da beste titulua eh, glaukomaren eh, argazki bat agertzen delarik. taldea, zeberaz, glaukoma taldea. Zidu ezten aldiz, Macron agertzen da, Frantziako presidentearen sei hilabeteak, aipagai presidente bat, normala ez dena, kakotzen artean emaiten duena. Zidu eztek, haugin nuen prentsa ipamena mementuz. Demista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Laster gurekin izango da mar minutoren buruan Pampi Merkapide, adi emankizuna gaur behatziontan izango dena ipatzeko, eta lehenik ere, bizpairu minuturen buruan, gure gomita Mikel Iribarren izango da, Konfederazioan Peizan Sindikatuak gaur eta bihar eh, egiten duen kolokioaz mintzatzeko, egaz, egazti gripeaz, Eh, mintzatuko dira, eh, beraz, krisia eta ondokoaz, sustut. Musikaleenik, ikaro taldearekin azken aukera. azken aukera kantuarekin eta segitzen ugorain gure gomitarekin. Txaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Egazti gripea oraindik aktualitatean, gaitza eta horren ondorioak jasan behar izan dituzten eh, laborari batzu biltzen dira egun eta bihar, bihar nuan kolokio bat entzat, Konfederazioan peizanek eh, proposaturik, zuzendaritzako kideen eh, Mikel Iriberen gurekin ahatsalde hona. Baizu Filialaren geroa ere gogoetatzeko momentua izanen da, ordon, zergatik antolatu nahi izan dituzue bi egun hauek? ba, egun hauk gaia bil, pilpilian baitzen, duela zenbait hilabete, ba, gizu kolokio bat uh, gaur egun iteko udazkenan hemen uh, ehar da intzinetik uh, pentsatu, eta hoi joan den primaderan eskualerian gertatu zenaren ondorioz, bereziki, nola defenditu ziren horre txalde batzu ez hiltzeatu beren egaztiak. Pentsatu genuen, ba, ordu hartio zenbait hilabete, zainbeste hainbeste gauza gertatu zen eh, gaiunekin, landesetan, eh, tarn, jertz, eh, afe, Frantzia egoalde hortan guzian eta bazela ordua udari buruz eta udazkenari buruz ondoko sasoina egin aintzin gogo eta bat egiteko. Maiaren itzulian ezartzeko ba ikerlariak, ba administrazioa hemengoa eta parisekoa. Eta ba Eh, sektoreko eh, egazti, sektoreko arduradunak, hor itabi deitzen den eh, organismo bat, interprofesione itxurakoa, eta eta biztan dena, elgarrizketa horren uh, muinan, uh, ba parte hartzaile, ba entzule, uh, laborariak, eta sindikateko ordezkariak, eta sindikatean uh, ez direnak, ere, biztan da, hori idekia da, idekia da nahi duenari eh, gaiari interesatzen den guziari. Mm. Egun eta bihar, beraz iragaiten da hori, biler uh, errian, paue alde hortan, uh, egazti gripea zari garelarik, uh, zerta zari gira, zeinetan unkidu orduan eritasun horrek? Eritasun horrek azken bi urtetan uh, finki onkidu uh, egazti askuntza, bereziki gibergizena egiten zuen uh, ahate askuntza, Eh, land departamentoan biztan da, eh, inguruko departamentoetan uh, eh, izan dira galtze, uh, itxuraz galtze handiak, baina izan da bereziki uh, legedia bat uh, lekuan jarria izan dena administrazionaren aldetik, hanitz eta egazti hilazi dutelaik uh, gaitzaren geldiazteko, beraz ba askotan uh, gertatzen den bezala, laborarien ikuspegitik hasteko gaitzaren kontrako neugiek uh, iduri ute, gaitzak baino gehiago hiltzen duela, mhm. baina hori beste uh, fangotan ere jadanik uh, frogatu aginuen. Mm ba, Kalte handiak izan dira, uh, biztan da laborari askorentzat eta txipientzat oino nekeago berrizortik abiatzea, Eta eh, erranditake ditake, biztan da, zehaz handiak ere, e, eh, estatuaren zat, behar diren, pa indemnizatu behar baitira eh, kalteak, eta biztan da ez duela administrazioneak, ez duela estatuak ere, e, dirutza ezartzeko gogorik ondoko urtetan e, gauzek ez baute oberat egiten. Ordean nola ulertzen duzu eolako mm, egin moldea, azkenean eh, galtze bat balin bada denentzat, bai frantses gobernuarentzat uh, dirua itzuli behar baitu, du eh, eman behar baitu, kalte ordain gisa eta uh, ekoizleen ere, uh, nolaz? Ah, <clears throat> sartuak gira, mm, laborantza mundu berezi batean, eh, e, laborantzaren evoluzioak, untara eraman gaitu e, leku askotan, e, asko konzentratzerat eh, eh, alimaleko eta animale handanak badira bereziki landesetako gune askotan, eta edo zoen gaitz urbiltzen delarik, ondorioak, sekulakoak izaten dira, da gaur egun uh, joan den eh, primaderakoa ikusiz, eh, gure ipar eskolerian uh, ez dela baita espada ekonomia aldetik ondurio anitzik izan ez baita biztanda aztegi anitzik klase hortakoik, baina uh, direnak ere hein batekoak baitira edo txipiak, beraz hauek ez dute ez dute gaitza bera baitez bada jasan eh, gauza bera gertatuko zen eh, hain txeu, hein batekoa gelditu balire eta bertze departamentuetan ere aztegiak bainan, eh, oa, gero hain garatzen delarik eta sektore bat, ekonomiaren eh, sektore bat, aztegiak ikaragarriak eh, bilakatzen direlarik, eh, edo zoen heldu bada, sekurako kalteak dira laborari eta, eta biztan da, botere publiko entzatu. Eh. Mm. Azkuntza handiak, azkuntza tipiak, eh, bon, konfederazioan peizanek eh, beti azkuntza tipiak defenditu ditu. Hor biak nola desberdin duko zenituzke, hoien uh, bien arteko desberdintasunak zoen dira? Arrisku gehiago badu biztanda azkuntza handiak, Eh, lehen txau eh, entzun genuen hor kolokio hastean uh, eh, Bretaniatik dinikako uh, ikerlari bat hor, anzez da Frantzia mailan eta sasun uh, saileko uh, ikertetxe nausia erraiten zaukun, alainan azken uh, amagurtetan amagaldi emendatu dira haztegiak uh, zuen eskualdeko horreku batzuetan, eta biztan da, arriskoak ere, hainbatez, uh, hamagaldiz, uh, emendatu direla, ba, hau matematikoa da, eta beraz, gaur egungo sistema honek haztegiak handiak eginez, uh, eta bereziki unek ekartzen duena, Aztegi batetik uh, bertzerako eh, geldiga, gelditu gabea izanez, uh, ba bazka ekartzeko, ba animalen karreatzeko, eta hein batetik bestera, aldatzen baitira leku askotan, uh, bakizu sortan azten dira atetipiak leku batean, beste batean azten dira eta neugri bat arte, eta azken uh, eh, frangotan, azken aztegi batera eramaiten dira gero eh, gizenta azteko, handik ekentzen dielarik, eh, oino beste leku batera hila azteko, uh, animalen ahatunatak ere, uh, sistema dira, eta eta gure eskualdeko uh, az, az, hegazti aztegi frangotan, uh, ez da bat ere hola gertatzen, frangotan erosten dituzte erosten dituzte ba ahatekipiak, bainan handikarat, berek azten dituzte eh, frangotan uh, eh, kampoa ontsa baliatuz, eta berek galkatzen dituzte ahateak direlarik, eh, gure eskualdekoek, batek baino gehiagok, berak hil erazten ditu ere, beraz unek denak egiten du, ba, biztan da, uh, egazti behar dela bizitzeko laborariaren zat, baina nogimendu hau ere, orokorian uh, eh, eta oino ez dut aipatu bazka, frangok uh, eh, hartu ere muien inguruan eta berek, uh, berek fornitzen dutela etxaletik beraz kariskoak eta eta modeloa pentsatzen dut nunbait hortik baditakela uh, guziz dena ezpada aldatu nahi ere mogimendu oien sistema tipitu behar da eta eta gaur egun hola zatitzea laborantzako atalak eh, batzuek sor, bertzek eh, haz, bertzek galka, eh, bertzek hil eta bertzek bazka hauen zat forni, ba ez da kaiz bat eltzen denean niundik ere segurena eta ez da hasteko, guk uh, proposatzen, eh, proposatuko genuken eh, modelo iraunko Mm. Azkenian, uh, ikusirik deskribatzen duzuna, pentsazten dit, lehengo maneretarat itzultzia dela ideia? Lehengo baseri motetarat? Lehengo baseri modeloak, ez zuen, uh, etzuen bestela egiteko, baina uh, bat zuen abantailbut, etxeko zetxeko egiten zen gauza fango, kuruzatzen ziren jendeak eh, animaliak baino gehiago, eta eh, ekonomia aldetik uh, abantailak baitz, bazituen dudarik gabe, eta kantitate gutxiago ekoiztuz uh, bizipide hobea ateratzen baitzen. Ez da gaur proposatzen dugun hau uh, lehengoaren itxurakoa balin bada ez da lehengoa zelakotz, da gure ustez eh, geroko modeloa iraunkoga hau delakoz bakarrik gainetateko guziak erakutsiak dituzte beren einak eta beren e, nora ezin joanak ba bistanda da osagarri aldetik ba ere ekonomiaren aldetik eta e, e, aldetik bakizu Industriaren mendu hortan sartzen zirenean, eh, prezioak ez dituzu eh, zuk erabakitzen, eh, edo sekulan baino gutxiago erabakitzen dituzu zuk laboraria barimazira. Mhm. Erabakiak dira edo zure kooperatibaren aldetik, edo mundu mailako prezioen eskuzira, edo, edo saltegia hundien esku guk proposatzen dugun, Uh, edo haintzinatu nahi ginuken, eh, favoratu nahi ginuken uh, laborantzak, Uh, nahi luke ere laborariak bere, eh, bere saria, bere lanaren ordain, eta hori uh, eh, urbilagoko hageman baten bidez uh, erosleekin uh, alainan berak atxikiz uh, alduen neurrian balio erantzi, erantzi hori dina. Hmm, orduan, Ordoan eram egazti gripearen ondorioak, filiararen eh, geroa, eh, ez tabaidagai, gaur eta bilar, biliar eh, herrian, Konfederazion Peizanek antolaturik, berdin bukatzeko, Mikel Iribarren azken galdera bat, hortik zer nahi duzue, nahi duzue proposamenak atera, diakinik, ba azkenean, frantses gobernua eta ekonomia horokorki hori olako proiektuai uzkur dela, horiek gabe egiteko atera bideak uh, eh, asmatzeko tan ziste berdin? Ez dugu eranen eh, hasi haintzin edo hasteko mementuan ze aterako den, hau uh, hemendik egun batera eginen den ondoriotzapen lana da. Uste dugu hasteko guk uh, gaitz hauek hartu dutela, hartu duten indarra, uh, preseski likuan jarria den eh, sistema hori, eh, lehen txau aipatu dutan hori, batzuek uh, sail bat, beste kondokoa eta gainetatekoek uh, azkena. Ez dela, ez dela iraunkoga, ez dela jasangarria, eta segurtasun, osasun aldetik uh, kaltegarria dela. gaur egun laborariek jasaiten dituzte... Uh, hainbeste neuri, uh, eh, laborantza industrialorek behartuak baititu, ikaragarriko uh, zehaztasuna, zogoztasuna, garbitasuna eta gainerateko. Kuk pentsatzen dugu, eh, beste molde batean, uh, animaliak, uh, e, alainan, uh, horik denak mendratzen aldirela, haatunat horik denak ekipitzen aldirela bihar eganen dautzugu xeekiago ze ondorio atea dugun, bitartean hor bada ez da importante bat uh, bi egunez, ba ba administrazioarekin eta eta eskualdunak bagira hemen uh, multxo bat, ba akizu gai hau biziki minbera dela gure eskualdian uh, joan den primaderan etxaldetan uh, utzi ez diren animaleen gatik, uh, orxe birasuneko uh, atesortegi horren gatik, eta uh, hau denak sartuak dira uh, solasetan, eta eta gu hor gira uh, elgarrekin uh, gerorako defendatzeko eta eta asmatzeko ere, unbaita, Beraz, ba, biar, biar, seekiago, emengo, ondorioak. mm diakinik eh, egia da parte hartzaile eh, eta izlari desberdina nahi eh, badituzuela hor, bi egunez, biler errian erran bezala Konfederazion Peizanek antolatzen duen bi eguneko kolokio hortan, Mikel Iribarren mile esker. Esker zuri. Talisa! Talisa! Talisa! Talisa! Eta bi minutu falta delarik putz bukatzeko giro beroan agurtzen gira, Pampi Merkapidea Atxaldeon. Atxaldeon, Arantxa, eta guziak? Adin entzunen dugu, talde ba, hau? Hori entzunen dugu, gaur, eh, ordean kantarisa karen oda yeyeyez taldekoa eta unek parte hartu du Daniel Lupi eta New Yorkeko laukote eh, parket uh, eh, en azken lanean biak elgarrekin aizan baitira italiar kompozidorea biziki ezaguna da Danger Mausekin eta olakoekin lane egin du Red Hot Chili Peppers ere naski uh, Nars Barclay eta olakoekin biziki interesgarria olako rock'n'roll xarra Et le Wizard de Accent Skid Rock, zanei euh, eta euh, vel, post-rock pixka bat showgaze ere zanen dugu, eh, estilo hori. Bakzu zer gana duen? Showgaze. Showgaze? Ouais, estilo bat da. Maite ba, duzu zupentsu dute, dut, eh? Ah, Abai? Post rockola. Bai, show ba, egitea bere zapateri eran nahi du. Ados. E, zenta gitaristak pedaler show dira, ah. pedala efetu hainitze egiten maitute. Ah, planatzen duen musika hori hor. Post rock uh, e, taldeak ere izan ditugu eta eskola erritik mugaldekoak, aneguria, e, nau bezalako proiektuak ere. Rock uh, e, interesgarria ere, hirukote bat hau. Eman kizun edar bat orten xarri? Me usaian bezala, arantxa. <laughs> Behatzion taigo itik. Bo adi! mil esker. Mil adi. Adi, eh. Zuri, Hori xarri beraz, pampirekin osi itzordu, niko rekin agurtzen zaitute, zaituztet gaurko, itz eta putzeman bihar, bostak eta siek artean dugu itzordu, eta gurekin izango da, marko, zertaz aritzeko, hori bihar ikusiko, seilak euskal iratietan.